u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vlast. Uzvišen je onaj u čijoj ruci vlast. On sve može. Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni, onaj koji prašta onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio. Ti u onome što milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak. Zatim ponovno više puta pogledaj. Pogled će ti se vratiti klonuo i umoran. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili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 I oni će priznati da su bili nevjernici pa stanovnici džehennema ognjenog daleko bili. Onima koji se gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi oprost i nagrada velika. Govorili vi tiho ili glasno govorili pa on sigurno zna svačije misli. A kako i ne bi znao onaj koji stvara onaj koji sve potanko zna, koji je svamo obaviješten. On vam je zemlju pogodnom učinio, pa hodajte prijedjelima njezinim i hranite se onim što on daje. Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati. Jeste li sigurni da vas onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati kad se ona počne iznenada tresti? Ili jeste li sigurni da onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tad biste saznali kakva je prijetnja moja. A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna moja. Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a iskupljaju i samo ih milostivi drži. On zaista sve dobro vidi. Ili ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim milostivog. Nevjernici su samo obmanuti. Ili ko je taj koji će vas nahraniti ako on hranu svoju uskrati, ali oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine. Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide. Reci, on sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete. Reci, on vas je po zemlji razasuo i pred njim ćete se sakupiti, a oni govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam Allah zna, a ja sam dužan samo da javno opominjem. Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica oni koji nisu vjerovali i bit će rečeno, evo, ovo je ono što ste požurivali. Reci, kažite vi meni, ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi? Reci, on je milostivi, u njega vjerujemo i na njega se oslanjamo, a vi ćete sigurno saznati ko je u očitoj zabludi. Reci, šta mislite, ako vam vode presuše, ko će vam tekuću vodu dati?